moleque sem dinheiro é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de bateria. Lembra até que eu lembro. Sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, eu vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT. você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com litrão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cada recordação apago com litrão Sofrer assim até que é bom todo dia pro Kleber e Cauã. No boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de batida. Quero ver. Lembrar até que eu lembro. Sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, deu vontade de voltar de voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão, cada recordação apaga com litrão. Hoje é dia de TBT, te lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão, cada recordação apaga com litrão. Hoje é dia de TBT. Uma chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Sofrer assim até que é bom.